littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmad mai jama'a da ta rubuta a shirin da ya zo kashin wannan mun tsaya ne inda ake cewa har lokacin da Maryam ta isa makaranta a lokacin Usman ya gama firamare yana aji ɗaya a sakandare Hadiza kuma tana aji hudu a firamaren su kuma aka saka su ita da Halima hana rantsuwa ne gwaggwa za ta ce malam Auwalu ya taɓa yi wa Merama wani abu a rayuwarta shi ma kuma ta sani saboda da kunya ya ɗauki Halima ya saka a makaranta ya bar Merama shi ya sa gaba ɗaya ya ɗauke su ya kai su makarantar ya kuma ɗinka musu kayan makaranta kala ɗaiɗai daga lokacin kuwa duk tsawainiyar Maryam ta makaranta akan gwaggwa take tunda Maryam ta taso ta ga yadda gwaggwan da ke wahala a kanta shikenan ta dasa wa zuciyarta ƙaunarta da tausayinta ko da yaushe fatanta da burinta ya yi sace ta taimaki gwaggwanta ta ci daɗi saboda gwaggwan ta tarbiyyantar da ita fiye da tunanin mutum ta nuna mata su talakawa ne ba su ajiye ba ba su baiwa wani ajiya ba dan haka ba ta yarda da bin ƙawayen banza ba balle har su koya mata ɗabi'a ta banza ko a makwabta aka ba su abu ta ce in ta karɓa sai ta yanka ta ko ta ƙona hannun idan ku aka ba ta takan ce ta ƙoshi dan ko a kofar adda ta ga ana raba abu ba ta tsayawa idan an ba ta kuwa ta kance ta koshi saboda addan mace ce mai nan bakin hali amma sai ka zauna da ita sosai sannan za ka gane halayyarta saboda akwai ta da iya kififi na na zaman duniya ba ta kaunar ta ga wani ya mori mijinta ko da kwandala ce hatta ko mahaifiyarsa dan da hassana da kashi a zuciyarta ga ta da son kanta da ƴaƴanta ita dai ƴaƴanta su ne ƴaƴa amma ba na wani ba tun da ta karance ta shi kenan ta sama wa kanta lafiya don kuwa tana bi da ita yadda take so Gwangwama mace ce da babu ruwanta da shiga harkar da ba ta sace ta ba sannan ba ta da sa ido da kwaɗayi bata kuma ba da fuskar a raina nata ba tunda ta fahimta halayyar sahura shi kenan ta tattara ta ita da mijinta ta zuba musu ido ta fi mai da hankalinta sosai a kan sana'arta wadda da ita ta dogara kuma take yin komai ko da suka fitar mata da kwanon abinci ba ta yarda ta sauke tukunya a ƙofar ta ba dan ba ta son ta ga Merama a cikin wani hali dare da rana suke abincin su a lokacin Maryam da Halima suna aji uku a sakandare sannan suna zuwa makarantar Islamiyya duk a nan anguwar ta ta fage Usman kuma ya gama sakandare har yana FCE Kano Hadiza ita kuma bana ta gama sakandaren sannan Bello shi yake bin Halima akwai Yahaya da Nuhu sai Sadiya da hawa wato autar adda ƴaƴan malam awwalu takwas ne cif kuma duk sahura ita ce mahaifiyarsu ƴar sana'ar da Maryam take yi ribar sai ta siyo asusu tana zubawa a ciki kullum dan jarin taunata kuwa daɗa ƙaruwa yake idan ta sami 'yan watanni sai ta fasa Tafi da ta samu ta kan yi yan ta, kuma da shi har uniform ɗin take ɗinkawa. Haka nan a sallah takan sayi su takalmi jaka gele yan kunna da dai sauran tarkacen kayan gyara na mata. Tana jin daɗin sana'arta. Dan kuwa gongo har ta take tana cewa ne rama yar gongo a jama. Allah dai ya sa ki gaje ni wajen neman kuɗi. dan yanzu duk lokacin da gwaggwa za ta je ta yi sari ne rama ke zuwa ta saro mata komai da komai tunda kafin ta yi wayo tare suke suwa saboda haka Maryam ta san duk inda gwaggwa ke zuwa sarin tarkacen kayan miyarta Maryam na da ƙwazo ƙwarai a makaranta sai dai ita kanta ta san ta fi mai da hankali akan na Muhammadiyya. Sai ta dai bokon ma ba baya mace. Ɗalibai tare suke da Halima kuma ajin su ɗaya a makarantar boko haka ba Islamiyya. Ita kanta Halima ba ta son irin mugun halin da ajin su ke nuna wa Maryam. Ko dai shakuwar su ne yasa oho. Dan sautari idan Halima za ta yi wani abu idan ta ce sai ta jira Maryam ko ta ce tare za su yi abin to ranar sai ta sha zagin da sai ta gwammace bata faɗa mata ba. sa a lokuta da dama sai ta gansu tare suna yin abu zuwa makaranta ne kawai ba ta magana saboda ta san ko da yaushe Maryam din ne ta kan riga Halima shiryawa ta kan riga kowa ma shiryawa a cikin gidan tunda ta san Maryam din ke kira shi yasa babu ruwanta ba ta damuwa amma ita Maryam din ta sani inda har a ce Halimar ce take riga ta shirya waran da ta san adda ba za ta bari ta jira ta ba kora ta za ta ita dai Maryam tana jin da suke so dan a sauna lafiya Maryam da Halima na aji hudu a sakandare a lokacin da za su tafi makaranta da dan bokitinta na madara a hannu har yau tana kullakullanta na madara kuma tana samu daidai gwargwado misalin ƙarfe bakwai da minti ashirin na safe suka shigo cikin makarantar ita da Halima Ba su shigo aji ba sai suka wuce wajen babu mai gyaɗa suka gaishe ta sannan Maryam ta ajiye bokitin madarar tata a wajenta suka wuce aji duk abin da suke yi yana tsaye a bakin barandar yar aji shida yana kallon su Tunda ya makarantar ya lura da yarinyar kullum sai ta shigo da bokitin wani abu ta kai wa wannan matar ta ajiye mata. Sannan yakan lura da ita duk lokacin da aka buga tara ita ce ke fara fitowa daga ajinsu. In kuma da malami a ajin ya sa sun yi jinkirin fitowa to yana fitowa ita ce take take masa baya da sauri. Da gudu ta ƙarasa wajen masu kayan tara ya ya san duk yadda aka ita ce ke kawowa wani abu a cikin bokitin nan bayan kuma ya san tun da ya so makarantar yadda ana yawan gargadin a akan ba a yarda 'yan makaranta su dinga kawo talla cikin makaranta ba shi ya lura da yarinyar kuma ya tabbatar ita ce kawo abin talla a makarantar ranar wata talata kamar abin kaddara Maryam ta shirya da wuri ta zo tana kiran Halima saboda babu abin da Maryam ta tsana a rayuwarta irin a ce an tare ta alaci a makaranta ranar dai shiriri tar Halima ta tashi sai da ta sa su suka yi latti suna shigowa cikin gate din makarantar suka ga an tsare in latti Fulani da su duk an saka su nil down Police tara ko ina sai malamai guda uku 'yan bautar ƙasa. Maza biyu da mace ɗaya. Maryam gaban ta ya yanke ya faɗi. Gaba ɗaya ta ruɗe ta rasa yadda za ta yi. Ita ba makarar da suka yi ke ta ɗaga mata hankali fa. A'a, yadda za ta yi da bokitin madararta. Wata firinta sai ta mance cewa take ku ku zo nan ku Maryam da ta sauri ta tura bokitin cikin hijabinta. Assistant head girl din ta kalle ta tace, "A'a Maryam, ya akai haka yau har da ku a yan latti?" Ku da a koje yaushe kuna riga kowa zuwa? Su dai ba su magana ba suka tsugunna. Zuwa can wasu aka ba su shara wasu wankin banɗaki. wasu ɗiba ruwa wasu kwashe shara kwasar sharar da za su yi ku ita da Halima da yan ajinsu to da yake su kwasar shara aka sa su sai ta sa bokitin a tsakiyar suka jakan jakankunan a kai. ba za ka taɓa cewa akwai wani bokiti a watan ba sai da suka gama ɗiban sharar suka ɗauki jakan su za su wuce aji har sun fara tafiya sai ɗaya daga cikin malaman su ɗan bautar ƙasar nan ya ce su zo Da ba su biyar ne yan ajin nasu suna zuwa ya nuna Maryam ya ce ta tsugunna su kuma sauran su ce aji ta rasa yadda za ta ta ba wata bokitin ba kuma yadda ta iya haka nan ta haƙura ta tsugunna duk cikin ta ɓare yake ta rasa abin da ke mata daɗi ya kalle ta wani irin kallon raini ya haɗe fuska ya ce ki fito da abin da kike kunshewa a cikin hijabin ki ji gaba ɗaya ta jiriri ce ya daka mata tsawa ya ce ba da ke nake magana ba ne kike wani nan nokewa bata san sanda ta fito da bokitin ba daga cikin hijabinta ya rare ta ita da bokitin yace ki buɗe menene da ciki mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin mai kula da shirin salamatu da fara ne ji wannan siyar ya kula ta ce bauchi ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin